Pantsua Benboaja, mesulari bezala ibili zira, ziblatuz, enpresa batzu lehenik. Berroita emezortzi lehenik sartu dira errez sarta hortan, ingurumenaren alde, eh, sozialaren alde ari den sarta bat, Euskararen alde ere, aipatuko dugu behar bada, desmartxaren aurkezpena zuen da. Orduan, uartu gira, lantegi bakotsak iparralian, basuela idearenik, zerbait eginik, Eh, alor sozial edo alor kultural e-, edo alor eh, eh, inguru giruari buruz. Hordian, uh, nahi ginuen zerbait batu, zerbait osatu, Eh, sarta bat egiteko hiru urtetan, e, lantegiak pundu batetik bertzera joan dadin, hobekuntza baten segituz. Eta beraz hor eh, eraiki dugu gure artean lantegian artean, sarta e, bat, e, azprimaratuz, ze izan ditaken alor bakotxian etapa batzu. Eh? adibidez, eh, sozialki, bon, eh, lehenik eh, zonbat litake urte baten dako ze lantxaria behar luke ukan, uh, aipatuz ere nola posibiden ere mugatu ere delako prekaritatia, hor, beraz, uh, albezain CDI ambosaditezen eta ez CDD, eta horako, nola izan edake ere emaitzen emaitzen zatitzia lan, lan, lantegin langileen artean ohartu gira ere eh, langilea ongi balin bada lantegian hobekio lan du eta denen honetan da. Eta hori e, nabari hori da ere eh, ongi zaite manera bat. Horreduan, eh? bena hori alor, beste alor batzu bat dira, ere kulturalki, nola beraz emaitza barin dira, lantegian, nola posebedu lantegiak parte hartu, Eriko gauzetan, eh, kulturalki, Astrola, Kantaldia, Euskara, eh, Seaska, eh, eta bar, nola polizi du ere landu eh, bere erria. Eh? Aipatzen ari zira, lugaldeari atxikimendua, eta hor, errotzia untsa horrek garatzen dituela Arlofrango. Bai, eh, lanteki bat nahi bauzu bada erriko ogia. Barakigut denek zelan erriko gia. Bada ere erriko aragia. Bo, nola litaken eriko lantegia. Nola lantegi batek behar du parte hartu beren errian. Nola, beraz, eta parte hartzen maimea du errian, ebien eh denen honetan da. Eh, eh, bere bede ere iruria aldatzen da, bizkat ere ber, berbada ere kliante badu, bera hortik aparte ere parte hartzen du ere sozialki, kulturalki eta beraz egiten du gorputz erriarekin. Gerua hortan da, zuru Bai, gero hortan da, eta hori gero eta gehiago hortan da. Eh? eh? gobernuak ere pakt eh, beraz delako e, legean ezari baititu, guai gauza batzu, nola le bienetre, ongi izaitia, ere la perenite, ez, bera, transmisioa ere, eta guai ez, ezari du ere legez gauza horiek, eta ikusten da ere denen eh, kriterioak ere aldatzen dira. E, e, adibidez, zer den lantegi onbat hor, lantegi handiek behar dute egin bilana urte guziz, beren hor, e, sozialki zeiten duten eta horako bilana behar dute egin, hori legalki gauza batzu dira Guk nahi dugu egin zerbait hemen e, Eta uste dugu ere, Abantza hori bali madugu, haintzinatze hori bali madugu e, eh, iparraldean, denen, eh, denen honetan izan da, eta ere, gure garaipena obekio basako da, eta ere lantegia eh, ere goratukora. goratuko da. Uaz studiotik, Emil Negilua egunan? Bai egunan. Hala, diseinatzailea da, zure studioa hori da? Hori eta teknologia berri horietan ere ari gira azkar, eh? da digital munduan egiten diren <clears throat> markatu gauza guziak, eta egia erran diseinua badela, mana badela ale programazioa initzere. Hala, erdia da, la, lantegiaren erdia da deseinuak eta horako gauzak, eta beste erdia programazioa. Laukide, ziste? Laukide eta behatzi langile. duzu, bon, sartu ziste, bez eh, sozial mailaren alde, baita ere ingurumenaren aldeko sarta hortan, errezu izenekoa, bon, mm, zer gatik eta zer ekartzen aldauzue? Uh, eh, astetik eh, sortu dugularik uh, gure enpresa, nahi ginen, uh, enpresa irankor bat egin. Eta horren inguruan, uh, ekarri ditu gauza batzu, zertzen uh, enpresa irankorra Euskal Eta bon, lehen gauza zen eh, Euskararen uh, mintzatzea, bon, ez dugu denek Euskara mintzatzen gure enpresan, baina erdia baino gehiago aize. Uh, eh, gainera ikastolako ikasle izan diren batzu deia eh, gure enpresan dira, la egun, eta Euskarak ere badu bere zinez bere lekua. Zeta errezua ipatzen denean, ez da baita ezpada ikusten hizkuntzaren lekua, baina hainitzek azpimagatu duzu, preseski, e, lotua zela. Bai, uste dut eh, eskolegian eh, nahi bali madugu enpresa batekin eh, ibili, behar dela Euskara entxatu, erabiltzea, egun eroz. ez gira Euskaraz bezpizik mintzatzen, ez da posible gure enpresan. Baina hala ere, gure artean, lankide, bazkideen artean Euskara egun goziz uh, erabiltzen dugu. Eta hori errezu hortan idatzi dugu, zenta guretzat uh, importanta da euskararen uh, eh, ben, erabiltzea eguneroz. Hori eta biztan da aipatu ditugun eh, gauzak ingurumeraren alde egina ala guti sautuz? Bai, eh, hori uh, buruz egia da, hastetik uh, gure lana izan dela uh, ondoko enpresen laguntzea eta ordean anitzukan ditugu dira laborari batzu saltzen dutenak beren mozkinak eta zinez hortan txartzen gira da uh, laborantza hori irankora izan da, eta be, laguntzen ditugu eh, marazki eta desinu eh, eder batzuren egiteko, zenta eh, ez da nonbait lehengo komunikazio bat izan behar da, modernua izan behar da, eta uh, mozkin honak, eta uste beti pentsatu dugu uh, berginuela hortan ere izan, bon, egia nireiteko, eh, beste enpresa handi bat zurekin ere, ari gira, baina da bien ekilibru horren okaitia. Don, beraz, pentsatzen dugu, ingurumenari buruz ere, bat dugula zinez eh, eh, hala, gure, gure lana parte handi bat egiten dula hori buruz. Mm-hmm. Ipar esko alegian, mementuko berrogoita emezortzi enpresa sartu zizte, desmartza hortan, zer egan sartu ez direne horreindik, ez, eta dena ez dira horreindik unkiak izan, uh, eh, zometzu dira behar bada, zer kontseilu eman zinez aiek Bo, lehen gauza da, enetako uh, idatzia ditugun gauza gauziak zinez simplia dira, eh? uh, eta ez dela zinez uh, Gauza positibo bat da zinez uh, uh, bihar eskoleriko enpresak uh, eskolerian nahi duten nahi bali maute egon eta bere langilek nahi bali maute hemen bizi. Gauza biziki importanta izanen da. Uh, idatzia diren gauzen uh, eh, kondutan hartzia eta ingurumenari buruz ere, bon, bentsatzen dut, eh, behar dela ekonomia egun uh, dela, baina ingurumena uste dut, ikusten diren gauzarekin egun guziz, ono importantoa uh, goa dela. Ordean, Hala, bien ekilibroa behar dugu eh, zinez eh, lan hori buruz eh, aizan eta enpresa guziak uste dut. Mm, parte bat ere hilabete gehi euneko bost, uh, astapen batean ez, mika, baino uh, euneko bost gehiago. Adibidez, huazen uh, komplikatia izan da, duz, edo egiten alda den gauza bada? Horien, huazen ez da bat ere kasu bera, gure, gure uh, lantxarietan elgarrekin kasik ez da diferentziarik. Ordean, autu bat izan da, eh, ala, lantxarien ukaitea uh, las, lantxari berdinak. Eta, bon, ala, uh, eh, nunbait, enpresa goititzen balin bada, lantxari guziak egun batez goitituko digira. Horten, ono pixka bat urruno joan giragu. Eh? Bona, bon, ez dut pentsatzen hori eh, behar dela denetan ezagipundean, gure enpresan posible zen olako gauza baten egitea, eta entzatzen gira hori buruz beti uh, segitzea. Erreten aldutana da, eh, enpresari uh, zinez indar handi handi bat emaiten dola, denak elgarrikilan hori buruz uh, hartzen bai hartzen